arte farita intelecto cae psicoso. Ie la finae tagoi de la iaro quin la medicin reteio medscape.com publicigis attento vecan articolon sub la titolo Cion curacistoi devas stii pri nova perantai riscoi ligitai al usado de conversatio cun arte farita intellecto. Per iom alarma tono, gi informis pri risco de psicoso, cio montras besonon de urgia considero fare de facai esploristoi, curatsistoi cae tecnologiistoi, porque oni comprenu kiel tiui rimedoi povas influi psichiatriaen tendensoen de usantoi. Oni iam alnomas la fenomenon AI psicoso. Ciar la afero estes tute nova, oni ancora ne havas claran diagnoson, cae scienzei datumoi ancora estas nesufficiae. Disai casoi montras homoen cun pensoi paranoiae, religietzae, romanticetzae, cae tro grandiosae, crom delirei pensoi, perdo de la senso pri realo, cae pensoi pri memmortigo. La nova problemo estas matematike malfacila, inter alie. Arte farita intelecto estas relative nova en la mondo, sed iam envolvas necredeble grandan quanton da personoi centoi da milionoi da homoi usas AI ciu semaine cae sendas plio du miliardoin da messagioi per nur unu e la existantai AI periloi. Cae plei dangere, multai usantoi sercias terapiaen dialogoin, companion, emociaen apogoin, quasi ili conversatius cum verae homoi. Pli ol dudec procentoi il usantoi estas iunulloi inter la agioi de dec hoc cae dudec unu iaroi. En citiu agio, plei ofte comencigas la unuae simptomoi de psicosoi ce homoi cun tia tendenzo. En octobro 2012, la analiziloi de ai mem notis centoen da miloi da lingua e esprimoi sugestiae de mensae problemoi flanque de usantoi de la sistemo. Faculoi suspectas che grava problemo estas la maniero kiel construidias conversatioi per AI. La sistemo estas preparita por dor loti la usanton, gi prescau neniam contraudiras lian opinion, gi ofte laudas au et flatas lin, cae gi usas ciaen manieroin por plilongigi la conversation. Tre ofte, usantoi estas conducatai alla impreso che li parolas con reala homo, quiu povas helpi per consiloi cae proponoi. Ien dangero. Do, nova, amplexa san problemo en la mondo. Oni ancora ne tute comprenas gin, cae passos tempo gis la scienzo clarigos ciuin gien aspectoin. La dangero ne sidas en AI mem, sed en la misusado de giae dialogiloi. Estas necesse attenti flanke de curatsistoi, sed ancao de educistoi cae familianoi por eviti damagion. Ancao ai estas defio al prudento.